Галко, сказав начальник і дістав шухляди погони з трьома зірочками. Зараз же їх і начепи. Завтра отримаєш шерстяну гімнастерку, синє галіфе, хромові чоботи. А оскільки літо шинеля не знадобиться. І ще. Твій рідний край уже вільний. З тебе належить. Село твоє сьогодні визволили танкісти генерала Катукова, що прорвались з-під Белгорода на південний схід в обхід Харкова. Спасибі за такі вісті. Нарешті. Я був схвильований цим повідомленням. Ти вже завтра напишеш листа матері, братам і, звичайно ж, дівчині запитливо подивився на мене. Пиши, але відповідь отримуватиму спершу я, потім віддаватиму тобі. Ти ж бо тепер не О-К. назвав першу і останню літеру мого прізвища. А Галка зрозумів. Мене величай Іваном Сергійовичем. У нас же ти будеш відточувати своє операторське мистецтво, прийматимеш і передаватимеш цифрові тексти, визубриш міжнародний радіожаргон, шифрувальну справу, глибше познайомишся з радіотехнікою. Разом з двома курсантами, з якими житимеш в одній кімнаті, виїздитимете в ліс, звідки триматимете навчальний радіозв'язок з нашою рацією. А зараз Іди до своїх товаришів і відпочивай. У місто всі троє поки що ходити не будете. Коли ж трапиться нагода побувати за парканом цієї вілли, не забудь, що ти старший лейтенант. Постарайся, як і те, що ти галка. Я попрощався з Іваном Сергійовичем і пішов розшукувати кімнату в протилежному крилі вілли. Один курсант читав, лежачи газету, другий сів край столу і, підперши підборіддя рукою, слухав радіо. З гучномовця, що висів на стіні, лунала мелодія з оперети Кальмана Беядерка. На початку 42-го мені пощастило бути в театрі імені Пушкіна. На той час там виступала ленінградська оперета, єдиний у місті театр найтяжчих місяців блокади. Тоді був я на курсах молодших командирів, і вечорами траплялась можливість ходити з строєм чи й поодинці в оперету. За місяць пощастило переглянути майже увесь репертуар театру. Пісня урвалась, і я, подавши руку стрункому, русявому лейтенантові з виразними сірими очима, назвався Галка. Василь, відповів лейтенант, дивлячись мені в обличчя. Родом із Волги, Саратовської області. Це не є таємниця, бо в мій край фрици не ступали ногою і, звичайно, не дійдуть. А твої рідні, мабуть, ще в окупації. Сьогодні визволили. Іван Сергійович повідомив. А що і як там з моїми, не знаю, сказав лейтенанту. Василь співчутливо кивнув головою. Це щастя, що фашистський гад не дійшов до Саратова. Москвич Микола, подав мені руку другий лейтенант, з рудуватим кучерявим чубом, що звихрився над чолом перетятим глибокими борозенцями. Москвич це прізвище? спитав я. Не відмовився б від такого прізвища, сказав Микола гордовитим голосом. Твоє місце біля вікна, Галко, додав, наголосивши на моєму прізвиську. Я глянув на ліжко, заслане сірою ковдрою, синіми смугами і білим чистим простирадлом, подушка у білій наволоці, на спинці ліжка випросуваний рушник. Мабуть,